vasallamning bayonlaridan olmoqligimiz zarurdir bu kishining bayonlari bizga kifoya qilmoqligi kerak o'zimiz tarafimizdan biror bir shariat haqida modomiki ochiq nas ibora qur'on va hadis asosi bo'lar ekan biz unga zid bo'ladigan bayon qilishlikka haqqimiz bo'lmasligi kerak استعيذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم mo'min kishi va mo'mina ayol uchun Alloh rasuli bir hukmni qilgandan keyin ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. kim olloh rasuliga osiy bo'lsa ochiqdan ochiq yanki uzoq haqiqatdan uzoq masofalarga borgan holatda olishibdi din ma'nosi ham shunday bo'lmoqligi kerak din nima biz bu din nima degan savolga javob berishlik uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharifga murojaat qilamizda shu javobni shu hadis bilan javob beramiz umar ibn hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida o'tirgan edik shu o'tirganimizda kiyimining oqligi nihoyat darajada oq bo'lgan sochining qoraligi juda ham bir qora bo'lgan bir kishi bizni oldimizga kirib keldi bu kishini ustida bir asar alomat ko'rinmasdi ichimizda birov ham tanimasdi ya'ni bu kishini bir uzoq musofirchilik desak safarni alomati yo'q edi safar alomati bo'lmagandan keyin biz tanishimiz kerak edi biz ham birortamiz tanimaymiz nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tirdilarda ikkita tizzalarini u kishini tizzalariga suyadi va ikkita qo'llarini sonlarini suya qo'ydi ya'ni o'zini odob o'tirishlik qoidasi bilan o'tirdilar va aytdilarki ya muhammad meni islomdan xabardor qiling dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki al islamu an tashhada an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom nima degan savolga javob berdilarki islom la ilaha illalloh muhammadur rasulullohga shahodat bermoqlig'i dedilar ya'ni la ilaha illalloh muhammadur rasulullohni aytishligiz demadilar shahodat bermoqlig'ingiz dedilar shohid deb guvohni aytamiz ya'ni la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasini guvohlik berishlikning ma'nosi nima bo'ladi bir odamning ichidagi adovatga rangining o'zgarishligi guvohlik beradi demak la ilaha illalloh kalimasi sig'iniladigan ma'bud yagona muhammad alayhissalom ollohning elchisi degan so'zimizga biz guvohlik bermoqligimiz kerak ya'ni guvohlik qilayotgan amalimiz gapirayotgan so'zlarimiz hammasi ollohning yagona ma'bud deb tan olishlikka dalolat qilishligi kerak ammo so'zimizda olloh yagona ma'bud deb la ilaha illalloh desaku qilayotgan amallarimiz shirk bo'lsa u ollohni yagona ma'bud ekanligini aytgan so'zimizga biz guvohlik bermagan bo'lamiz demak islom deganda biz tushunishimiz kerakki ibora nihoyatda daqiqki ollohning yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berishlik dedilar guvohlik bu isbot bo'lishligi kerak demak biz islom nima deganda ollohning yagona ma'bud sig'iniladigan yagona zot degan so'zimizga qilayotgan amallarimiz guvohlik berishligi kerak agar kimda kim o'zi bilan ollohni o'rtasida vosita qo'ygan bo'lsa la ilaha illalloh desayu bu so'ziga guvohlik beradigan amali buni aksi bo'lsa ya'ni olloh bilan o'zini o'rtasida vositalarga ibodat qilsa bu narsa guvohlik emas birodarlar ibodat deb atalgan narsalarni ollohdan boshqaga qiladigan bo'lsa bu la ilaha illalloh kalimasiga guvohlik bo'lmaydi birodarlar shuning uchun ollohdan boshqaga vositaga sig'inayotgan kishilar Allohdan boshqadan yordam so'rayotgan kishilar, Allohdan boshqadan so'rayotgan kishilar, ya'ni so'rash ma'nosini tushunaylikki, g'aybiy quvvatlardan so'rashlik Alloh subhanahu va taoloning o'zidan so'ramoqligimiz kerak. U sabablarga bog'langan narsalarni bir mo'min kishi ikkinchi mo'min kishidan so'rashlik bu shar'iy buyruqdir bu. Allohdan boshqaga tavakkul qilayotgan kishilar Allohdan boshqaga nazr qilayotgan kishilar, Allohdan boshqaga biror hayvonni so'yib qurbon qilayotgan kishilar, bular la ilaha illalloh shahodatini aksiga guvohlik berayotgan kishilar. Ularning qilayotgan amallari la ilaha illalloh, ya'ni sig'iniladigan yagona ma'bud degan so'zni inkor qilishlikdir. Muhammadur Rasululloh kalimasi Muhammad alayhisalom Allohning elchisi ya'ni Allohni elchisi, u kishi amin, amonatli kishi deb bilgan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan bir so'z kelganda uni Allohning elchisi va la anil hawa bu kishi havo tarafidan gapirmaydilar, xohishlardan gapirmaydilar. In huwa illa vahyun yuha. Bu kishiga gapirayotgan so'zlar Alloh tarafidan vahiy qilingan so'zlar deb tan olishlik bunga guvohlik berishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan bir hukm kelganda uni qabul qilmoqlikdir mana bu guvohlikning ma'nosidir birodarlar shuning uchun guvohlik degan ma'noni kengroq tushunishlikni o'zinglarga havola qilaman namozni barpo qilish namozni o'qishlikkina deyilmagan namozni o'qishlik islomga kifoya qilmaydi birodarlar namozni barpo qilish alloh subhanahu va taolo namoz o'qimaganlarga katta vaid bayon qilganga o'xshagan o'zining kalomida ahli jahannam suol qilar ekan ahli jahannamga suol qilinar ekanki jahannam posbonlaridan jahannamga sizlarni nima narsa olib keldi namoz o'qiguvchilar bo'lmabdi shuning uchun keyingi sifatlar ham zikr qilingan lam nakun minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna naqudu ma'al qa'idin mana bu sifatlarni birinchisida namoz o'qimasiz degan sifat keladi shu bilan birga namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga voylik e'lon qilingan lil hum an salatihim namozlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga voy bo'lsin vayl jahannam deyilgan ba'zi tafsirlarda demak namoz barpo qilishlik islomdir birodarlar namozni barpo qilish nima degan narsa namozning barpo qiluvchi kishilarning ustozi bo'lgan muhammad alayhissalomdan namozni o'rganishlik mana bu kishi namozni qanday o'qigan bo'lsalar shunday namoz o'qishlikka ishtihod qilmoqlidir Sallu kama ra'aytumuni usolli. Namozni men o'qiganimdaqa o'qinglar dedilar. Namoz o'qinglar o'zingizlar xohlagandaqa demadilar. Men o'qiganimga o'xshagan namoz o'qinglar dedi. Shuning uchun namozni barpo qilish degan narsani boshqa ma'nosi yo'q birodarlar. Namozni barpo qilishlik muttafaqun alayh bo'lgan hadis shariflarda sahih hadislarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlari rivoyat qilingan rivoyatlarga muvofiq namoz o'qishlikdir va zakotni berishlik va tasuma ramazon ramazonda ro'za tutishlik va bayta in istata'ta ilayhi sabila baytullohni haj qilishlik agar yo'lga qodir bo'lsangiz man massabil deb so'rashdilar yo'lga qodir bo'lishda yo'l nima deganlarda azzadu va rohila zot va rohila dedilar yo'lga borib kelguncha miqdor va rohila bir markab dedilar hozirgi vaqtda shu markabga qodir bo'ladigan mablag'ga qodir bo'linsa shu haj farz bo'ladi biz bu islomning bu buyruqlarida alohida to'xtalib o'tmoqchi emasmiz bu o'rinda biz islom deganda hozirgi beshta narsani tushunmoqligimiz kerak shu bilan islom barpo bo'ladi shunday deb javob qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan savol qilgan kishi to'g'ri aytdingiz dedilar biz ajablandik chunki sahobalar u kishiga to'g'ri aytdingiz degan so'zni aytishmasdilar albatta rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlari to'g'rilardi undan tashqari suol qilib tasdiqlashlik ham ajablanarlidir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xuddi sinayotganga o'xshagan bir holat bo'ladi shuning uchun ajablandik so'rab tasdiqlab qo'yyapti dedi keyin aytdilarki iymonni aytib bering demak islomni biz tushundik ijmoliy suratda iymonni aytib bering deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrih Allohga iymon keltirishligingiz Alloh robbil alamin haq zot alloh robbil alamin yagona ma'bud bo'lgan zot Allohning butun sifatlariga iymon keltirish Malaikalarga iymon keltirish Allohning farishtalar deb malaika deb atalgan mahluqlari bor bularning sifatlari qur'oni karim va hadisda bayon qilingan sifatlardan tashqariga chiqmaymiz ularning sifatlaridan ba'zisi Alloh buyurgan narsani qilishadi Allohga hech osiy bo'lishmaydi ular alloh subhanahu va taoloning ulug' farishtalari kiroman katibin kirom deb hurmatli mukarram maxluqlar deb alloh taolo maqtayapti qur'oni karimda va hadis sharifda bayon qilingan maloikalarga taalluqli bo'lgan sifatlarni biz tasdiqlaymiz va kutubihi Allohning kitoblari o'tgan payg'ambarlarga kitoblar nozil qilgan. Bularning asosiy bizga ma'lum bo'lib xabar berilganlari mana sahifalardan tashqari tavrot injil zabur va qur'oni karim mana payg'ambarlarga iymon keltirishlik alloh taolo bashariyat tarixida ko'p payg'ambarlar jo'natdi ularning soni o'ziga ma'lum bu payg'ambarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz alloh tarafidan bashariyatning hidoyatiga sabab bo'lishligi uchun jo'natilingan Allohning ulug' tanlagan bandalari deb bilamiz. Qiyomat kuniga iymon keltirishlik ya'ni bu hayot umrning oxiri emas. Bu hayotdan keyin Alloh bir hayotni yaratganki, bu abadiy hayot. Abadiy hayotdan mu'minlar hamma insonlar o'zlarining hayotlaridan hisob beradi. insonning qadami siljimasdan turib umridan so'raladi yigitligidan alohida so'raladi moli davlatini qayerdan topganligidan so'raladi qayerlarga sarf qilinganligidan so'raladi bu savollar haq ekanligini qiyomat kunidagi hodisalar voqealarni kitobi sunnatda bayon qilingan hodisa va voqealarni hammasini tasdiqlashlik iymonning rukunlaridan bittasidir va qadarga iymon keltirishlik qadar qadarning yaxshilik va yomonligiga alloh subhanahu va taolo hayotda yaxshilik va yomonlikni yaratdi va yaxshilik nima ekanligini yomonlik nima ekanligini insonga bildirib qo'ydi Va fa alhamaha insonga gunoh nima va taqvo ishlar nima bu narsani bildirib qo'ydi inson yaxshilik qilishlikka ma'mur bo'lgan yomonlik qilishlikdan qaytarilgan bu qadarga iymon keltirishlik iymon rukunlarining bittasidir hadis shariflarda qadarga iymon keltirmagan kishi uhud tog'icha oltinni bersa ham alloh subhana va taolo uning iymonini qabul qilmaydi modomiki qadarga iymon keltirmaguncha bu kishi sadaqa to'g'ri aytdiz. dedilarda yana savol qildilarki Ihsonni bildan xabar bering ehson nima biz ko'proq ehson deganda birodarlar faqat bir iqtisod falsafasini iloh qilib olgan hayotda o'sganligimiz uchun hamma narsani iqtisodga qamlashlik natijasida ehson degan narsa ham yeydigan narsani berishlik shundan boshqa narsani tushunmay qoldik va shunday tizza bo'yi baland qo'yilingan nonlar qo'yilingan ziyofatlarnigina ehson deb atadik ehson nima deb sual qilinishlikka bir zarur bo'lgan masalalar ekanligi bilinyapti Islomda nima deb javob qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligi ya'ni ollohga sig'inishligiz ko'rib turgandek agar ollohni ko'rib turibman degan narsani o'zingizga tasavvurini sig'dira olmasangiz olloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan ibodat qilishligiz dedilar Qala fa akhbirni an as sa'a. Qiyomatni aytib bering. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. So'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha. Alomatlaridan xabardor qiling deganlardan, cho'ri o'zining hojasini tug'ishligi alomatlardan dedi. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان yalangoyoq, yalang'och, kambag'al qo'y cho'ponlarini binolarda faxrlanishligini ko'rishligiz qiyomat alomatlaridan dedilar. Ya'ni bu cho'pon odam bu yerdan u yerga o'tib ketguncha ozgina vaqt qo'yining muddati, yaylov muddati tugaguncha turadi. Shunday odamlarni ham shunday ozgina muddatga nihoyat darajada faxrlanadigan narsa qilishlik bu qiyomatni alomatlaridan dedilar sho'ri hojasini tug'ishlik hadisida ko'p kishilar ko'p ma'no berganlar shulardan bittasi sho'ri o'zining hojatini tug'ishlik degani bir davrlar keladiki qiyomat yaqinlashgan sari onalar farzandining ko'risiga o'xshagan xizmatkorga aylanib qoladi farzandlarni xizmatkoriga aylanib qolish davri vallohu alam kelib qolmadimikin deydigan tekshirib ko'rilsa aksar odamlar ota onasining tirikligiga xursand nima uchun uyni poylab turadigan odam borligi uchun yoyinki farzandini tarbiyaxonaga olib borib beradigan bir xizmatkor borligi uchun tarbiyaxona deymizmi yoki tarbiyasini buzadigan joy deymizmi bu o'zinglarga havola ana bu shuning uchun ota onasini borligiga xursand birodarlar demak ayol o'zining hojatini buyruq qiladigan hojatini tug'ib qo'ygan ekan mana bu narsa qiyomatni alomatlaridan dedilar keyin bu savol qilgan kishi ketdilar ozgina turdim dedilar umar ibn Xattob roziyallohu anhu "Ya Umar, Atadri man Suol qilib ketgan kishi kimligini bilasizmi dedilar. Qultu Allohu va rasuluhu a'lam. Allohu rasuli biluvchiroq dedi. Qala fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum. Bu Jibril sizlarni odiylarga keldi. Kelib men bilan savol javob qilishlik uchun kelgani yo'q, deyaptilar. Yuallimukum amra dinikum. Diniylarning ishini sizlarga ta'lim berish uchun ba'zi rivoyatlarda yuallimukum dinakum dininglarni ta'lim berishlik uchun keldi demak din nima din nima degan savolga o'zimiz javob beraylikmi yo'q din nima degan savolga alloh subhanahu va taolo din nima degan savol shunchalik muhim bo'ldiki tamomiy payg'ambarlarning xizmatkori bo'lib olloh tarafidan vahiyni olib kelgan jibril alayhissalom maloikalarning eng ulug'lari bo'lgan jibril alayhissalomning bashariyatning sayyidi hamma payg'ambarlarning ulug'i bo'lgan muhammad alayhissalomning oldiga tushirdi tushirib bu din nima ekanligi insonlarga mukammal bo'lib bilinishligi uchun o'zining eng ulug' farishtasini eng ulug' bo'lgan insonga inson tarixida muhammad alayhissalomdaqa ulug' zot yaratilgan emas mana shunday ulug' zotga suol qilib bu ulug' zotning javob berib turadigan shaklda bildirilishlikka muhtoj bo'ldi demak din degan so'z nima ekanligini bilishlikda biz mana bu hadisga qattiq bir muqayyat bo'lmoqligimiz kerak muqayyat bo'lishligimizdan nima natija chiqadi natija birinchi islom nima islomni biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam jibril alayhissalom qanday savol qilganlarida qanday javob bersalar shunday javob bilan tushuntirmoqligimiz kerak iymon nima deganlarni qanday tushuntirgan bo'lsalar shunday tushuntirmoqligimiz kerak va biz din deganda islom va iymonni o'zigagina cheklanishligimiz xatodir birodarlar din deganda biz ehsonni ham tushunmoqligimiz kerak biz ehson degan so'zga to'xtalib o'tishlikdan ilgari qiyomat qachon bo'ladi degan savolga ham biz dindorlikni davo qilar ekanmiz alloh subhanahu va taolo o'zi biladi demoqligimiz kerak qiyomatning alomatlari haqida bo'lgan hadislarni tasdiqlashimiz kerak nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan qiyomatning alomatlari haqida sahih rivoyatlarda kelgan narsalarni tasdiqlashimiz kerak mana bu alomatlari haqida gapirishligimizga haqqimiz bor modomiki rivoyat sahih bo'lishlik sharti bilan chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi savol javoblarning o'tgan javoblarning hammasini din deb atadilar men shu ehsonni ham din degan kalimasida to'xtalib o'tmoqchiman ehson mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'riflari bilan an ka'annaka tarahu fa tarahu fa innahu yaraka Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilib sig'inishliging agar Allohni ko'rib turgandek e'tiqodni qalbingga jo qila olmasang, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan sig'inishligin dedilar demak muroqaba har bir amalda Alloh ko'rib turibdi degan muroqabani bo'lishligi din ma'nolarining bittasidir birodarlar Modoniki insonda mana shu sifat topilmas ekan din ma'nosi to'mil suratda mujassam bo'lmaydi alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida xiyonatlik ko'zlarni Alloh bilib turadi qalblar bekitgan narsani bilib turadi robbiz nazorat qiladigan o'rindadir mirsob bu nihoyat darajada daqiq nazorat qilib turiladigan o'rinni hatto kichkina bir harakatlarni ham kuzatib turadigan jihozlar bilan kuzatib turadigan o'rinni lug'aviy ma'nosidir alloh subhana va taolo hech qanday hech qanday jihodga muhtoj emas insonni daqiq suratda nazorat qilib turadi yeru koinotda alloh subhana va taologa hech narsa maxfiy emas alloh subhana va taolo sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar agar inson bilan o'zi barobarida emas balki farzandi birga bo'lganligini bilsa u ancha amallarini to'g'rilab yurgan bo'lardi farzandi bor harakati yoyinki o'zini boshqa bir teng odamlari bor o'rindagi harakatlarni ham ehtiyotlik bilan kuzatib boradi alloh subhanahu va taolo qayerda bo'lsanglar sizlar bilan birga alloh subhanahu va taolo deyapti inson mana bu muroqabani doim Allohni o'zi bilan birga ekanligini o'ziga mujassamlashtirmasa din ma'nosi komil suratda mujassamlashtirmaydi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom va iymon bayon qilganlarida ehsonni bayon qildilar ehsonni qo'shib buni din deb atadilar jibril alayhissalom dinni ta'limi uchun keldilar deb bayon qildilar abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilinadiki bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida yosh edilar kuntu xalfan nabiy sollallohu alayhi va sallam yawman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning orqalarida bir kun turgan edim faqala ya g'ulam inni uallimuka kalimatin ey bola dedilar men bir necha so'zlarni sizga ta'lim beraman dedilar ollohni doim muhofaza qilib rioya qiling olloh sizni rioya qilib saqlaydi biz birodarlar mana shu kalimani o'zimizga mujassamlashtirib olsak shu hozirgi bergan ta'limlarini ollohni saqlang ya'ni ollohni buyruqlarini hammasini rioya qiling olloh sizni saqlaydi biz ollohni buyruqlarini saqlamaymiz rioya qilmaymiz olloh bizni saqlamaydi birodarlar Allohning g'oyasi bo'lmagandan keyin bizning hech qanday g'oyamiz bo'lmaydi. Mana bu muroqabadir bu. Allohni bor deb doim birga turibdi, biz bilan nazorat qilib turibdi degan e'tiqodning ma'nolaridan bittasi. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Allohni rioya qiling, har bir hukmlarni, buyruqlarni rioya qiling, qaytargan narsalardan qayting, Allohni ro'baro'yingizda topasiz. Ya Alloh deyishingiz bilan sizga ro'baroyizda javob qiladi. Inson Allohni ro'ya qilgan vaqtida Allohni ro'baroyizda topasiz deb Muhammad alayhissalom aytayaptilar. Biz birodarlar doim bir boshimizga musibat tushgandagina Allohni eslaymiz. Boshqa vaqtda Allohni esdan chiqaramiz. Shuning uchun ham boshimizga musibat tushganda faryodlar chekamiz, Alloh subhanahu va taolo bizni ro'ya qilmaydi. إذا سألت فاسأل الله بل لا تسورتك الله تنصرين بالله وإذا استعنت فاستعين بالله يردن مدد سورتك الله تنمدد سورين واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك rufiatil aqlam va jaffatis suhuf shuni ham bilingki dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalikda qanday tarbiya qilardilar bilingki ummat hamma odamlar jamlanishsa sizga biror bir manfaat yetkazishlikka olloh sizga kitobat qilib qo'ygan narsadan boshqa manfaat yetkazisholmaydi agar ummat hammasi sizga biror zarar yetkazishlikka to'planishsa hammalari kuchlariyu mollarini hammasini bir joyga jamlashib shuni ittifoq qilishdaki zarar yetkazishlikka sizga olloh kitobat qilib qo'ygan narsadan boshqa narsani zarar yetkazisholmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil muddat eng ashaddiy dushmanlarining ichida hayot kechirdilar alloh subhanahu va taolo يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ey rasul olloh tarafidan sizga tushirilingan hukmlarni yetkazing agar yetkazmasangiz ollohning risolat omonatini yetkazmagan bo'lasiz olloh sizni odamlardan saqlaydi degan oyat nozil bo'ldi muhammad ibn maslama rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib yurardi shunda shu oyat nozil bo'lishligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob sizlarga dedilar Alloh o'zining himoyasiga oldi dedilar mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil shu muddatda yashadilar Alloh kitobat qilib qo'ygan bo'lsa uni birov qaytarolmaydi birodarlar Alloh kitobat qilmagan bo'lsa hech kim bu zararni olib kela olmaydi. iymon e'tiqod shunday bo'lish kerak rusiyatil aqlam bu haqda qalamlar ko'tarilgan yozib bo'lingan bu narsa va suhuf sahifalar qurib bo'lgan siyosi qurilgan bu haqda abu zar jundab ibn junada va abu abdurahmon muaz ibn jabar roziyallohu anhu ikkovlaridan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ittaqillaha haysuma kunta va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha va khaliqin nasa bi khuluqin hasan Allohdan qayerda bo'lsangiz taqvo qiling dedilar. Muroqaba odamlar o'rtasida ham, maxfiy o'rinda ham taqvo qiling dedilar. Yomonlikka yaxshilik ergashtiring dedilar. Odamlar bilan yaxshi xulq bilan xulqlashing, ya'ni aralashing ular bilan dedilar. Ehson ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni har bir o'rinda hozir deb e'tiqod qilishlik, Alloh birga deb e'tiqod qilishlik. Agar shu e'tiqod insonda mujassamlashmas ekan din ma'nosi komil suratda mujassamlashmaydi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifni ko'p o'rinlarda aytib berganmiz buni mazmuni bilan kifoyalanamiz banu isroildan bittalari badanida oq tushgan ikkinchisi bo'lsa sochi to'kilib ya'ni soch to'kilishligi o'zi emas balki dard bilan aralashgan holati o'zbek tilida kal deymiz ya'ni bu jirkan holat uchinchisi bo'lsa ko'zi amo bo'lib qolgan uch kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berib aytdilarki alloh subhana va taolo ularni imtihon qilishlikni xohladi va ularga bir farishtani jo'natdi badaniga oq tushgan odamni oldiga kelib senga eng suyimli narsa nima deb savol qilganda menga badanim chiroyli bo'lib qolsa mendan shu odamlar jirkangan narsa ketsa dedi farishta tomonidan bo'ldi bo'ldida silab qo'yishligi bilan alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bu zarar undan ketib jirkanch holati yo'qoldi chiroyli bir terilik bo'lib qoldi molning qaysinisi suyimlik deganda tuya dedi ba'zi rivoyatlarda mol dedi alloh subhanahu va taolo unga bo'g'oz tuyalar berdi alloh taolo barakot ham berdi bu kalni oldiga kelib eng suyimli narsa nima degan vaqtda chiroyli sochim bo'lsa shunda farishta tarafidan silab qo'ydida allohni qudrati bilan buning jirkan holati ketdi mollarning qaysinisi yaxshi degan vaqtda meni molim bo'lsa dedi alloh subhana va taoloning madadi bilan unga homila bo'g'oz mol berildi alloh taolo barakot ham berdi amoning oldiga kelib senga eng suyimli narsa nima deyilganda meni ko'zimni bir qaytarib bersang alloh subhanahu va taolo menga ko'zimni qaytarib bersa bir odamlarni ko'rsam odamzod nima uchun amo odam odamlarni ko'rishlikni orzu qiladi odamlarni ko'rgandan keyin odamlardan ko'ngli aylib ketadi birodarlar bu odamlarni nima uchun amo odam ko'rishlikni orzu qiladi chunki qayerda bo'lsa odamlardan amo yomonlik ko'rmaydi birodarlar Ammo odamni ko'rish bilan darrov yetalab qo'ysam deydi va uni bir yaxshilik qilsam deydi shuni qarab bu odamlar nihoyatda bir yaxshi bir ajoyib bularni ko'rinishlari qanaqa ekan deb orzu qilsa kerak bu hayotdagi haqni aytganda qarshi chiqishlarni bularni hamma suratlarini o'zgarishlarini ko'rmaydi shuning uchun bir odamlarni ko'rsam dedi haqiqatda ham odamlarning yaxshisini bir ko'rishlikka inson orzu qiladi bu odamlar tinimsiz ozor beradigan shunday ekanligini ko'proq inson bilmaydi bu odamlarning o'rtasidagi bo'lib o'tayotgan narsalarni ko'rganda bu bir tomonlama maxfiy ne'matda yashayotganligini ham bilardi shuning uchun bir odamlarni ko'rsam alloh taolo menga ko'zimni bir qaytarsa dedi farishta tarafidan bir silash sodir bo'ldida alloh taolo ko'zini qaytarib berdi molni qaysinisi suyimli qo'y dedi unga bolalaydigan qo'y berildi tuyalar bola berdi barakotli bo'ldi mollar ham barakotli bo'ldi qo'ylar ham barakotli bo'ldi buni bir vodiy bir necha vodiy qo'y mol tuyalar vujudga keldi har biriga alloh subhanahu va taolo bularni imtihon qilgan edi badaniga oq tushib tuzalganning oldiga farishta o'zining oldingi holatida keldida men bir miskin odamman shu safarimda manzilga yetishlik mumkin bo'lmay qoldi endi alloh subhana va taolo madad bersagina yetaman keyin seni yordaming bilan yetaman shunday dedi senga chiroyli bir rang bergan moli davlatlar bergan zotni vosita qilib so'raymanki meni safarimda manzilimga yetadigan bir yordam bersang dedi desa javobiga nima dedi e juda haqlar ko'p dedi bu mollar ko'p ko'rib turganing bilan hammasini o'rni bor bunaqa dedi shunda farishta aytdiki men seni taniganga o'xshayapman dedi sen odamlar jirkanib yurgan badaniga oq tushgan odam emasmiding olloh senga shu badaningni chiroyli qilib qo'ygan edi deganda e bu molni ajdodma ajdod meros qilib olingan bu mollar dedi agar sen kazzob bo'lsang alloh taolo ilgarigi holatingga qaytaradi dedilar ketdi va boshi kal bo'lgan va tuzalgan odamni oldiga keldi va shu so'zlarni hammasini unga ham aytdi u javobi xuddi badaniga oq tushib tuzalganning javobidan boshqacha bo'lmadi amoni oldiga keldi miskinman musofirman yo'l meni ancha qiynadi endi manzilimga yetishlikka ollohni yordami bilan keyin seni yordaming bilan yetaman dedi ba'zi birodarlar shu kalimada ishtibo qilishib qolmasinki olloh xohlasa va siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi birodarlar olloh xohlasa keyin siz xohlasangiz desa mumkin bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam degan kalimani rad qildilar masha allohu summa shaytani rad mabodo aytmoqchi bo'lsa summa bilan aytsin dedilar mana bu yerda ham summa bilan aytilyapti ya'ni bilan Allohning yordami bilan keyin sizni yordamingiz bilan degan sunna kalimasi bilan aytilyapti mabodo bu yerda ko'p daqiq darsni eshitayotgan kishilar bor shu narsani bir savol qilib qolishmasliklari uchun shu to'xtalib o'tdi ko'zi tuzalgan amalga qarab aytdiki ko'zni qaytarib bergan zotni vosita qilib bir qo'ydan bersangizda shu safarimda manzilga yetib olsam amo aytdiki men bir amo edim alloh taolo ko'zimni menga qaytarib berdi kambag'al edim bu mol bu qo'ylarni hammasini olloh menga berdi xohlaganingni ol xohlaganingni qo'y dedi biror kun dedi men buni mehnat qilib buni topmadim dedi alloh taolo o'zi barakot bilan berdi dedi shunda aytdiki moling o'zingga bo'lsin sizlar deydi. alloh subhanahu va taolo sendan rozi bo'ldi ikkita shariklaringga g'azab qildi dedi ya'ni bu hadis sharifga ehson insonni muroqabasi ko'proq muhtojlik vaqtida bo'ladi hatto dinga qarshi bo'layotgan odamlar ham muhtojlik kasallik vaqtlarida o'nglanib qoladi juda ko'p odamlarni ko'rasiz badaniga oq tushgandan keyin namoz boshlaydi juda ko'p odamlarni ko'rasiz qattiq bir dardga chalingandan keyin ibodat qila boshlaydi juda ko'p odamlarni ko'rasiz davlatman vaqtida ibodat qilmaydi davlatdan mahrum bo'lgandan keyin ibodat boshlaydi u juda ko'p odamlar bilan ko'rasiz odamlarni din bilan kurashib yuradi ammo ular o'zining martabasidan mahrum bo'lib o'zi muhtoj bo'lib lavozimlaridan mahrum bo'lgan vaqtida ular u ishlagan joylariga borib turib tilanchilik qilmaydi masjiddan tilanchilik qiladi ular biladiki faqat bir yaxshilik qiladigan odam musulmon bo'lishi mumkin deb biladi xolos boshqa odamlar rahmsiz shafqatsiz ekanligini yaxshi anglashadi mana bu narsada muroqabada agar biz boshimizga musibat tushgandagina ollohni muroqaba qiladigan bo'lsak biz boshqalardan farqimiz bo'lmaydi juda ko'p odamlarni ko'rasiz gunohkor badanida quvvat qolmagan vaqtdagina ina keyin gunohdan tiyiladi ollohni muroqaba qilmaydi juda ko'p odamlarni ko'rasiz mast qiluvchi ichimlikdan tiyilmaydi magar shuni ichsang o'lasan degan kunda tiyiladi unda ham qalbida bo'ladiki ichsam endi o'lmaydigan bo'ldimmikin deb yana ushlab turadi shuni biz boshimizga musibat tushgan vaqtdagina muroqaba qilmaylik Inson hayotda ikkita imtihon bosqichini bosib o'tadi. Uning kuch-quvvati bor vaqtlarda, yoshlik vaqtlarda Rabbining ibodati bilan ulg'aygan yigit-qizlar mana bular havas davrida Allohning ibodatini Alloh nimaga buyurgan bo'lsa qilib, Alloh nimadan qaytargan bo'lsa qaytishlik mana bu ibodatning lazzati mana vaqtda bo'ladi birodarlar. Shuning uchun muroqaba dindir. Allohni hozir doim bizni ko'rib turibdi degan e'tiqod dindir agar din ma'nosi bo'lmasa hayotimizdagi yo'nalishlar hammasiga putur yetadi shuning uchun men aytmoqchi emasman yoshi o'tgandan keyin ollohni yo'liga qaytgan odamlarni kamsitmoqchi emasman olloh muboraklik qilsin ularni ollohni huzuriga ketayotgan vaqtda haq yo'lga qaytganligi muborak bo'lsin odamlarga lekin bu narsa muroqaba faqat qarigan vaqtdagi muroqaba ham o'zida ixlos ko'rinsinki quvvati qolmaganlikdan gunohdan tiyilishlik bilan ixlos bilan Allohning buyrug'idek qaytishlikning farqi bo'lmoqligi kerak. Juda ko'p sunnat amallarini ham tekshirib ko'radigan bo'lsak, odamlar yigitlik davrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmaydi. Mana bu vaqtlarimizni zoya qilib qo'yamiz birodarlar. Bu vaqtlarda Rasulining buyruqlari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari qaysi ekanligini e'tibor bermoqligimiz kerak. Chunki biz islom degan nima ekanligini aytganimizda la ilaha illalloh muhammadu rasulullohga guvohlik berishlik deyapmiz muhammad alayhissalom ollohning elchisi bo'lsa bu kishi elchi bo'ladigan bo'lsalar bu kishi havodan gapirmasalar u kishi gapirgan so'z faqat vahiy bo'ladigan bo'lsa biz u kishining sunnatlariga ergashmoqligimiz kerak mana bu narsa birodarlar muroqabaning ma'nosini ba'zilaridir alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi bizni har bir amalimizni bilib turibdi amal qilayotgan vaqtimizda allohning muroqabasini hisobga oladigan bo'lsak hayotdagi muvozanatimiz o'nglanib qoladi birodarlar islom o'zining xilofatini hayotda qurishlikdan ilgari har bir kishining qalbiga qurdi o'zi birinchi qalbida nazorat qiladigan islomiy xalifalik vujudga keldi mana bu qalbda har bir narsani insonning harakatini kuzatib turdi islomdagi jinoyatlarni jazosi qo'llanilgan vaqtlarni agar eslar ekanmiz shunda bilamizki qanchalik inson musulmonlarning qalbida bu muroqaba kuzatishlik qanchalik qattiq bo'lganligini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga islomni qabul qilgandan keyin zino amalini qilib qo'ygan kishilar va ayollar o'zlari kelishdilarki bu gunoh ishni men qildim deb ochiq oydin hozir shu jazosini ko'rishlikni xohlayman deb o'zlari aytishdilar hatto ularning birov bilmaydigan qalblardagi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlaridan chiqib ketganda boshqacha bo'lib qolgan sahobalar kelib sizni oldingizda xuddi jannatni ko'rib turgandek jahannamni ko'rib turgandek turamizda sizni oldingizdan chiqqanimizdan keyin boshqacha bo'lib ketamiz munofiq oldim munofiqlikni jazosini menga ko'ring deb kelishdilar shuning uchun bu muroqaba ma'nosi butun dunyo mahrum bo'lgan ne'matdir birodarlar magar musulmonlargina bu ne'mat bilan ne'matlanishgan biror bir dunyoning yo'lida yo'qki olloh ko'rib turibdi deb biror gunohdan tiyishlik yo'q tiyilishli yo'q magar jazoning qattiqligidan tiyiladi xolos bu ne'matni biz mana shu ne'mat bilan farqli bo'lmoqligimiz kerak shu ne'mat bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu muroqaba ehson ya'ni o'zlarining istilohlari bilan aytganimizda ehsonning har bir kishining qalbiga buni din deb olib kirdilar ya'ni din degan ma'no agar bu ehson insondagi ixlos sifati mujassamlashmasa u dini mukammal bo'lmaydi degan ma'noni joylay oldilar shundan keyin musulmonlar dunyosi shunday bir holatga aylandiki biror bir ularni nazoratlarini kuchaytirishlikka hojat bo'lmadi chunki ularning nazoratlari qalbda o'rnashgan edi hattoki ular ixlosda shu martabaga erishdilarki ular qilayotgan amalni birov bilmasligini xohladilar chunki tomoshabin bo'lib turgan odam bo'lishligi bilan Alloh bo'lishligini farqini bilishdilar ular. Bir odam bir amal qilyapsa-yu, uni tomoshabin bo'lib turgan Alloh Rabbul alamin bo'lishligi qayerda yo'q? uning zaif insonlar bo'lib turishligi qayerda? Ular insonlar tomoshabin bo'lib turishligiga Alloh Rabbul alaminni ko'rib turishligini almashtirishmadilar. Alloh Rabbul alaminni ko'rib turganligi kifoya qiladi dedi. deb bilishdilar. Shuning uchun agar zamoni saodatda sodir bo'lgan ba'zi amallarning inson shuni eslasa, xususan hozirgi asrda eslaydigan bo'lsa nahotki shu amallar bo'lganmikin deydi lekin mo'min odamlar o'zlarining qalblaridagi muroqabadan bo'lgan ozgina urish bilan ular tasdiqlashadilarki albatta bu voqealar bo'lgan deb umar ibn hattob doim abu bakr roziyallohu anhu bilan munofaqa qilar ekanlar musobaqa qilar ekanlar nima ishda dunyo ishidami yo'q ular bilishardilarki oxirat ishida musobaqa qilishlik insonga manfaat berishligini bilishardilar qur'onni buyrug'i edi bu inson tabiatiga alloh subhana va taolo ko'p g'arizalarni o'rnatgan qatorida musobaqa g'arizasini ham o'rnatdi dunyodagi hamma musobaqalar birodarlar odamlar o'rtasida adovatgina kuduratni o'rnatyapti va o'rnatib keldi birodarlar dunyoning hamma musobaqasiga o'yin musobaqalariga qarang boshqa mehnat musobaqalariga qarang hammasi bir biriga nisbatan adovatlik bo'lib ketishgan misol qilib aytganimizda har bir narsa bir mehnat musobaqasi bo'ladigan bo'lsa mehnat musobaqasida boshqadan o'tib ketishlik uchun uning mehnat maydonlariga bir zarar yetishligini inson o'zi xohlab qolaveradi nima uchun chunki men oldinda bo'lay deydi bu musobaqalar insonlarga adovat urug'ini o'rnatadi shuning uchun islom biror bir dunyo musobaqasini ta'lim bermadi balki man faqra aqsha alaykum ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا تنافس الذين من قبلكم men sizlarni kambag'al muhtoj bo'lib qolishliginglardan qo'rqmayman dedilar balki sizlarga dunyo kengayib ketib qolishligidan qo'rqaman va shunda musobaqa o'ynab qo'yishlaridan qo'rqaman bu narsa o'tgan ummatlarni halok qilgan sizlarni ham halok qilishligidan qo'rqaman dedilar haqiqatda dunyo musobaqasi hammani adovatga kirib tashladi oxirat musobaqasi insonlarga muhabbat bag'ishlaydi bir birlariga muhabbatlik bo'ladi mana bir shu musobaqaning bittasini umar ibn hattob roziyallohu anhu aytadilarki abu bakr roziyallohu anhu bilan doim oxirat ishida musobaqa o'ynardilar shu kishidan oldida bo'lishni xohlardilar bir muhtoj odamlardan xabar olib turardilar umar ibn hattob bir amo kampirni oldiga madinada borligini eshitib bordilarda shu kishini bir xizmatlarni qilib kelaman deb qarasalar uylari tozalangan va hamda ovqatlari muhayyo holatda boradilar bir necha borishlariga qaramasdan shunday hamma narsalari muhayyo bo'lgan holatda bordilar shunda bu ishni kim qilyapti deb so'raganlarida bu kampir aytdilarki bir kishi keladi shu ovqatlarimni hozirlab uylarni tozalab ketadi nomini so'rasam aytmaydi dedilar shunda abu umar ibn hattob bu kishini kuzatdilar kim ekan bu deb bu davrda kim qilyapti men buni bilmay qolyapman dedilar qarasalar abu bakr roziyallohu anhu yer kurrasining xalifasi bo'lgan musulmonlarning xalifasi bo'lgan abu bakr roziyallohu anhu ekanlar shunda bu kishi bekilib turgan joylaridan turdilarda anta ya xalifata rasulillah ey rasulullohni xalifasi sizni biz bu ishni qilayotgan ma sabaqtu aba bakrin fi shay'in illa sabaqani dedilar abu bakr bilan biror ishda işte bir musobaqa o'ynagan bo'lsam doim ilgari bo'ldi mendan degan ekan bu narsa muhabbatni bag'ishlaydi u odamga nisbatan muhabbat bo'ladi shuning uchun bu musobaqa g'arizasi bizdan ajralmaydi xohlaylik buni oxirat ishida musobaqa qilib ham bu g'arizamizni to'g'ri yo'l bilan qondiraylik va poklansin xohlasak dunyo bilan musobaqa o'ynaymiz u bizlarning o'rtamizda hasad adovatlarni paydo qiladi mana bu so'z ham birodarlar muroqaba natijasida hosil bo'ladi ollohni bor degan olloh buni ko'rib turibdi degan e'tiqod muroqabasini biz o'zimizga joylasak shundagina bu g'ariza ishga tushadi anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات anas roziyallohu anhu aytadilarki uzoq umr ko'rganlar bu kishi anas roziyallohu anhuda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga volidalari olib kelgan vaqtda bu xizmatkoringiz anasni bir duo qiling deganlarda umri barakotli bo'lsin moli barakotli bo'lsin farzandlari barakotli bo'lsin olloh gunohini mag'firat qilsin deb to'rtta duo qildilar umrlari barakotli bo'ldi hajjoj ibn yusuf davrida ham bu kishi tirik bo'lib yashaganlar bu kishining mollari barakotli bo'ldi hammani bog'i bir marta hosil bersa bu kishiniki ikki marta hosil berardi bu kishining farzandlari barakotli bo'ldi jamoatga chiqayotganlarida ergashgan farzandlarini ba'zi rivoyatlar borki orqalari ko'rinmasdi degan so'zlar bor shunaqa nabira shunaqa salohiyatli barakotli farzandlar bo'ldi hozirda ham bo'lishi mumkin birodarlar lekin u boshqa bir tuzuq xonaga ketayotganda orqasi ko'rinmaydigan bo'lishi mumkin lekin barakotli bo'lish ibodatxona tarafiga qaraganda hamma bir yurgan bo'lishi mumkin shu hozirgi vaqtda ham farzandlari nabiralarini ko'pligi bilan faxrlanadigan kishilar yo'q emas lekin ular bir gunoh yo'liga mabodo bir gunoh tarafiga yuradigan bo'lsa hammalari ergashadi ibodat tarafiga ollohni buyrug'i tarafiga bo'lsa juda o'zidan boshqa odam qolmaydi yo ba'zi olloh saqlaganlargina ergashadi to'rtinchi duolarini oxiratda umid qilaman dedilar gunohlarim mag'firat qilinishligini bu kishi aytyaptilarki sizlar bir amallarni qilyapsizlarki u sizlarni nazdinglarda ham ingichka ha bu hech narsa emas deyishlar biz bu narsani rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrida halok qiluvchi narsalardan deb e'tibor qilardik dedilar hozirgi vaqtda ham ko'p quloqlarga chalinib qoladi namoz o'qing ro'za tuting desa meni nima gunohimga men namoz o'qiyman deydi meni gunohim bo'lmasa deydi birovni haqqini yemasam men deydi u ollohni haqqini poymol qilishlikni haqdeb bilmaydi chunki ollohga iymon keltirmagan u Bu shunday hozirgi vaqtda ham ko'p insonlardan bir savol qilinsa, ancha gunohlarni gunoh emas deydi. Sizlar tildan ham sizlarni ko'zinglarga ingichka bo'lib kelgan amallar bor. Bu narsalarni biz halok qiluvchi narsalardan deb sanaydi deyaptilar Rasululloh e, sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining ulug'laridan Anas radhiyallohu anhu. Hozirgi vaqtda ham juda ko'p Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan va muvozabat qilgan sunnatlarni hech narsa emas deb sanayotgan odamlar bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam xushbo'y narsani yaxshi ko'rganlar va muvozabat qilganlar bu narsada bu narsalarni hech narsa emas deyishdi bo'lsa ham u ozroq bu narsa bo'lgan bo'lardi lekin u balki sassiq narsalarni ham hech narsa emas deydiganlar masalan hozir kashandalik hech narsa emas deydigan kishilar bor birodarlar anas roziyallohu anhuning so'zlari u juda ilgari aytilingan narsa agar shu kishi shu narsani ko'rgan bo'lganlarida bu qildan ham ingichka bo'lgan narsa bo'lyapti sizlarda degan so'zlari u boshqa bir amallar bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida muvozabat qilgan narsalar emas goho bir qilgan amallari bo'lsa kerak allohu alam shu narsalarga e'tibor bermayotganliklariga qattiq gapirgan bo'lsalar kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan narsalar bu nihoyatda birodarlar bunga biz qarama qarshilik qilishlikka hech haqqimiz yo'q bu narsaga modomiki muhammadu rasululloh deb iymon keltirgan bo'lsak shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadis sharifdagi ehson haqidagi so'zlarini qalbimizga jo qilmoqligimiz kerak ehson xohlasak qiladigan xohlasak qilmaydigan narsa mizojiy masala bo'lmasligi kerak ehsonni din dedilar ehson ollohni ko'rib turgandek sig'inmoqlik yo olloh ko'rib turibdi degandek e'tiqod bilan sig'inishlikdir ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة allohga biz ibodat qilishlikni o'ziga ma'mur bo'lganimiz yo'q ibodatni faqat ollohga qilishlikka ya'ni ibodatni xolis ollohga qilishlikka ma'mur bo'ldik ibodat qilishlik bilan ixlos ikkovi bir butun narsa bo'lmoqligi kerak shundagina din butun bo'ladi alloh subhanahu va taolo hammamizga ham din ma'nosini bilishlikka alloh tavfiq bersin din ma'nosini tushuntirishlikda biz mana shu hadis asosida tushuntirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak birodarlar din ma'nosini qanday savol javob bo'lgan bo'lsa shunday uslubda tushuntirishligimiz va biz majburmiz modomiki o'zimizni biz mo'min va mo'minalardan sanaladigan kishilardan deb bilsaymiz mo'min kishilar mo'mina ayollar din ma'nosini shu uslubda tushuntirmoqlari kerak yana bir kishi tahoratni ketishligi haqida ba'zi masalalarni so'rabdi biz umumiy qilib javob beramiz tahorat ketishligi bir narsaning ikki nopok narsalar chiqadigan yo'ldan chiqishligi bilan tahorat ketadi va yel chiqishligi bilan ham tahorat ketadi bular muttafaqun alay bo'lgan so'zlar qon chiqsa abu hanifa rahimaullohni fikrlarida tahorat ketadi imom shofiy rahmaullohni nazarida qon tahoratni ketkizmaydi uyqu qattiq uxlashlik tahoratni ketkizadi yengilroq ya'ni o'tirib suyamni uxlashlik tahoratni ketkizmaydi muttafaqun alayh bo'lgan so'zlar imom shofiy rahmaullohni nazdida u kishi uyqu tahoratni sindirmaydi biz shu yerda savol qilgan asosiy masalasi biz o'qimayapmiz iborasini ayol kishiga qo'li tegsa ya'ni o'zini oilasiga qo'li tegib ketgan bo'lsa tahorat qilgandan keyin tahorat ketadimi deb so'rayaptilar biz aytamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahajjud namozini o'qiyotganlarida oysha onamiz uxlab yotgan bo'lsalar sajdagohlarga oyoqlari kelib qolgan bo'lsa qo'llarini bilan oyoqlarini jildirishlikka g'amiz deydi ya'ni bitta barmoqlari bilan oyoqlariga tekkizib ya'ni jildirishlikka ishora qiladilar tortib olardim deb oysha roziyallohu anhu rivoyat qiladilar mana shu narsa tahoratlarni ketmasligiga hujjat bo'ladi ayol kishiga ya'ni o'zining oilalariga qo'li tegishligi bilan tahorati ketmaydi hadis shunga dalolat qiladi soch soqollar to'g'risida savol qilinibdi ya'ni kimni soch soqoli bor bo'lgan kishilar buni hurmatlasinki ya'ni yuvib tozalab xushbo'ylab yursin deganlar bu degan so'z uni xohlagan yo'lga olib yursin degani emas ya'ni buni pokizalab yuvib xushbo'y qilib yursin degan endi bu yerda bir kishi so'rabdilarki darslarda bir safar qilishlik haqida ham safarni fazilatidan aytib bering debdilar endi agar safarni safarlarimiz juda so'yib ozayib ketyapti dedilar, agar safardan murod tijorat safari bo'lsa nihoyatda ko'payib ketyapti u mabodo boshqa bir uxraviy sabab bir odamlarni ta'lim berishlik uchun bo'lsa haqiqatda bu o'zi bunga qalbiga ollohni hozir nozir deb o'rnatgan odamlargina birovlarni ta'lim berishlik uchun qalbida hidoyatda bo'lmagan odamlarni ko'rib qalbi ezilsa shu odamlarnigina o'zi qalbidan o'zi qo'zg'almasa birovni gapi bilan ta'sirlanmaydi birodarlar bu yerda bir kishi suvayda yaqib yuborishlik to'g'risida masala so'rayapti uni yaqib yuborishlikka hojati yo'q suvayda egalari hozir nihoyatda ko'payib ketgan birodarlar nihoyatda ilgari ozroq bo'lsa ham hozir shu juda musulmonlarni mahallalariga borsanglar ham bu suvaga xabar ko'payib ketgan edi. qur'on suralari bilan dam solish to'g'risida so'rabdilar biz bu haqda ko'p gapirganmiz birodarlar inson masalan yotayotgan vaqtida surai alaq bilan surai falaq ikkovini o'qib o'ziga dam solib surai fotihani o'qib dam solib turishligi bu albatta bu sunnatga xilof amallardan emas bor amallardan oshiqni yopib turadigan masjidga mast tortsa bo'ladimi dedilar albatta oshiqni yopib turadigan masjidga mast tortsa bo'ladi Bu yerda birodarlar ko'p narsani javob berganmiz, yana so'rabdilar. Bir chilla degan savollar debdilar. Chilla fors tilida so'z olib 40 degani. Bu masalan kelin kuyovlar degan to'g'risida chilla, chaqaloq chilla shuni so'zdan aytdilar. Ya'ni o'zi asli ribot degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning yo'lida o'zini bog'lab, ya'ni ollohni yo'liga xizmat qilaman deb turgan odamni jihodda o'ttiz kun bo'lganlarida qancha bo'lding deganlarida o'ttiz kun deganlarida o'n kun qo'shib qo'ygin dedilar qirq kun shunda bo'ldilar shu narsani ko'p odamlar asosi shuki shu narsani hujjat qilishib qirq kun narsada bir odam kamol topadi deydi bolani tug'ilgandan qirq kundan keyin endi u onani qornidan tug'ilgandan keyin havodagi shabada va boshqa narsalarga o'rgandi endi sal chiniqdi degan ma'noda qiladi bu narsa ehtiyot qilishlik buni domlalardan so'rash kerak emas buni tabiblardan so'rash kerak o'zi aslida chunki tabiblik holati ba'zida chil chilla o'tirishi ham kerak bo'lib qoladi bolani qirq marta chilla o'tirish ham kerak bo'lib qoladi bolani salomatligi bo'lmasa uni chiqarmaslik kerak bo'ladi ba'zi bolalar yigirma kunda ham bo'laveradi masalan bu bir to'qlikni belgisi ba'zi vaqtlarda tug'ilgan bolalar sahroda tug'ilib qolib ham hech yerda o'tirmasdan shu yerda sahroda katta ham bo'lavergan masalan bundan tashqari kelin kuyovlar haqida bo'lsa sahobalar davrida uylangan kuni jihodga chiqib ketib shahid bo'lganlar bor mana darslarda eshitdinglar mana bu narsa bir ya'ni o'zini ehtiyot qilishlik kerak hayot bosqichidan bir bosqichdan boshqa bosqichga o'tgandan keyin odam bir ma'lum bir muddat o'zini ehtiyot qilishlikka bo'lgan ishoradir bu oxirgi muddatini shuki subhgacha oxirgi muddati bo'ladi aslida o'zi lekin yarim kechadan keyin xufton namozini o'qishlik makruhdir makruh bilan ado karohat bilan ado bo'ladi subh bo'lguncha yarim kechagacha albatta xufton namozini o'qishlik kerak yana bir kishi so'rabdilarki o'zga sayyoralarda hayot bor yo'qligi haqida qur'oni karimda bashorat bormi degan savol bor edi ba'zi katta olim deb sanalgan odamlarni ko'p qur'onni vaqtda bunga hech qanday bashorat yo'q deb javob bergan siz o'z ilmingizga tayanib nima deb javob berar edingiz debdi biz bu narsani boshqa sayyoralarda hayot bor yo'qligi haqida birinchi ilm mushohadiy ko'rilgan ilm bilan isbotlangan bo'lsa biz buni demak bu narsani yolg'on deyishga haqqimiz yo'q mushohadiy ya'ni ko'rilgan aniq hujjat bilan bo'lsa ilm shuni aytsa qur'oni karim bizga sayyoralarni hammasi haqida fikr yuritishlikka olloh buyurgan lekin qur'onda mabodo boshqa sayyoralarda hayot bor yo'qligi bayon qilinmagan bo'lsa bunga ajab yo'q chunki qur'on bizga halak ilmi bo'lib kelgan emas qur'oni karim bizga hayotdagi qanday yashasak dunyo va oxirat saodatiga erishishimizni ko'rsatishlik muqaddas ilohiy kitob ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak falakiyot ilmidan yo tabobat ilmidagi bir narsani biz kitob qur'ondan yo hadisdan topolmasak ajablanmasligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabobat ilmini rivojlantirish uchun payg'ambar bo'lgan emas yoki falak ilmini rivojlantirish uchun payg'ambar bo'lgan emas bu bir oddiy narsa bu payg'ambarlar vazifasi buyuk narsa bu juda lekin qur'oni karimda ishoralar bor shulardan bittasini aytamiz ومن آياته xulqus samavati val ardi va ma bassa fihima min dabba va huwa ala jam'ihim idza yasha'u qodir Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlardandir koinot yerni yaratilishligi va koinot yerdagi tirik tarqatgan tirik mavjudotni yaratilishligi dobba arab tilida tirik mavjudot bu ha bu insonmi boshqami biz u narsani demaymiz dobda jonli mavjudotni aytamiz fihimo zamiri samovat va arzga boryapti koinot va yerda o'zi bassa tarqatgan dobbalarni demak koinoti yerda alloh subhana va taolo o'zi yaratgan dobbalar borligiga ishora bo'lyapti va shu bilan birga jamihim zamiri hamma tirik mavjudotlarga boryapti shu dobba kalimasi dalolat qilib turibdi olloh ularni jamlashlikka o'zi xohlagan soatda qodirdir deyapti ya'ni yerdagi yer alohida zikr qilinyapti samovat bir tarafga nima uchun yerni qur'oni karimda alohida zikr qilinadi yer bu yerda o'zining xalifasi inson yashaydi shuning uchun mo'tabardir agarki boshqa sayyoralardan kichikroq bo'lsa ham bu boshqa samovat bir tarafda demak yerdagi tiriklar bilan boshqa koinotdagi tiriklarni jamlashlikka o'zi xohlagan soatda qodirdir deyapti hozirgi masalan ba'zi tirik insonlarni boshqa sayyoralarga chiqib yerdagi tirik mavjudot bilan uchrashligi mana shu oyat vallohu alam dalolat qilsa kerak biz ko'proq keltirishimiz mumkin lekin bu yer hozir bu yerda talab qilingan ekan faqat bittani keltirdik shuni masjidlarda qissa haqida yaxshi emas ekanligini bir bayon qilgan edingiz shu qissalarda hammasimi yo ba'zisini deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haraj banu isroildan gapiringlar ularda haqida o'tgan qissalar shulardan gapiringlar uni haraji yo'q dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari gapirdilar mana bu bugungi o'qigan qissa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam banu isroil tarixida o'tgan qissalardandir banu isroildan gapiringlar dedilar unda haraj yo'q dedilar lekin payg'ambar yo sollallohu alayhi vasallam yo sahobalar gapirmagan qissalarni aytishlik bu yaxshi emas birodarlar biror bir tamsil bilan bir haqiqatni tushuntirishlik bo'lsa bu boshqa gap kun chiqish vaqtida namoz qazo bo'ladi birodarlar kun chiqish vaqtini tayin qilib turib shu kun chiqqan vaqtida namoz qazo bo'ladi bu yerda bir hadisni tushuntirib bersangiz debdilar hadis o'zi yozilgan nimasi shuki nubuvvat payg'ambarlikdan keyin mubashshirat qoldi dedilar boshqa narsa qolmadi dedilar ya'ni payg'ambarlik mendan keyin to'xtaydi dedi mubashshirot qoldi mubashshirot ya'ni bashorat beruvchi narsalar bashorat beruvchi narsalar nima deganlarda arroya soliha ya'ni solih tushlar dedilar tushlar mo'min odamni bir Alloh tarafidan ilhomki ba'zi narsalarni o'ziga ilhom qilib turadi bu solih kishilar unaqa vasvas kishilar emas shu solih kishilar bilan birorta hujjat olmaydi o'ziga nisbatan ba'zi bir ilhom bo'ladi birov masalan to'ng'iz go'shtini kishida yeyotgan bo'lsa shunda men ko'rdim to'ng'iz go'shtini yeyotganingni yeyaver sen deyishga haqqi yo'q tush hujjat bo'lmaydi birodarlar lekin o'ziga bir tush ko'radigan bo'lsa yaxshi tushlar ko'rsa ba'zi narsalarni bir ilhomidir u narsa bu mubashshirot degan narsa bu kalima boshqa yozilgan bashoratli holat demaganlar ya'ni valam yabqa minan nubuwati illa illa mubashshirat deganlar qalu ya rasululloh amal mubashshirat mubashshirotlar nima deganlarda solih tushlar deb javob berdi. duo qilamiz allohumma solli ala sayyidina muhammad va ala alihi va sahbihi vasallam alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin notob bo'lgan odamlarga alloh shifo bersin alloh subhanahu va taolo birinchi kelganlarni sobit qadam qilsin alloh subhanahu va taolo bu din islomning haqiqatini bilib shu yo'lda barqaror bo'lib shu yo'lda xizmat qilishlikka alloh tavfiq bersin alloh subhana va taolo ilm o'qiyotganlarga alloh taolo ilmlariga rivoj bersin amal qiladigan ilmlarni bersin hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davomiy qilsin sallallohu taala ala xayri muhammad va alihi va